Hainbat dokumental jakatsidia hatxarri batetan, eta jentek habo maitatu diena kintua mugi edo aldude ibarriko proiektiaz aizena zen. Hanko herri alkargoa ekin gogoeta bat emaiten gara garaioen hobetzeko, Eta hola autopartekamen plateforma bat egin die, naveta bat antolatu, bizikleta elektriko bat josi eta esi hasi. Holako gaiza bat plantan ezarteko sibeun zerrekin hasi behar den, galtegin de jogu, aian de ere zarretei. Lehenik eh, bai diagnostika baten egitia, eh, jakiteko zein dien eh, beharrak, lujalde baten mailan, naba baten mailan, sibehu hain mailan adibidez, eta ge hortaik abiatzez, haite txiekilan, edo zuin jentekilan, entrepresekilan bai, ofizialekilan lan egitia, ikusteko nula mobilitate historia hoi nula hobekitzen ahalden, nula azkenin goe oto individual hoik uh, eh, alabezain uh, eh, gutiago harditzagun, alabezain energia eh, guti uh, kontsumidezagun eta eta ekonomia hanitz egitez eta negu efekto gaz uh, alabezain guti uh, emetitzaz uh, klimaintako klimain hunetan.